Das ist das Haus? Ja, ja. Du bist dir sicher, dass keiner da drin ist? 100 Pro. Ich habe das vorher alles abgecheckt. Gestoppt. Aber wir müssen so sicher sein, dass uns keiner erkennt. Keine Sorge, Bruder. Dich erkennt keiner. Okay, dich erkennt auch keiner. Komm, komm, Bruder. Was ist denn hier? Bars, Barbies, Bargeld, Rebell, Kraken, Superman, Krypton, HL, Testosteron wie Sylvester Stallone, Chuck Norris, MacGyver, Indiana Jones. Und wenn man einmal länger rebellieren pumpt, wird es so heiß wie kurz vor dem Wiederpunkt. Kralle mir deine verdammte Möse, ich will deine Mami vögeln und nicht im Rollen schlüpfen wie dieser Buddy Ögen. <laughs> du traust dich nicht aus deiner Hut raus? ist wie ein Phönix, kommt nur heiße Luft raus. Während dein Rap benotet wird mit Ungenügen, greife ich nach den Sternen wie in der Dschungelprüfung. Chef, Chef, Chef, Essen City, Rap, Rap, Levelity. Deine Schwester macht Striptease und leckt an meinem Zippi. Spielsatz, Sieg, ich gewinne heute Haus hoch. Summer Jam und Rebel sind heute klingt wie ein Download. Du Spinner, hab keine Sorgen, ich bring dir deine Schwester heute noch heim. Oder, oder, oder, Bruder, ich bring es dir morgen. Glaub mir, dein Geld steht schon bereit. Super, super, super super, super, denn das ist so Porno. Oder ist dein Hemd nur aus Türkei? Aber, aber, aber, Kupak, er wird schon ermordet. Guck nur, die Linken bringen es weit. Hey, was soll das hier? Kommst du auf die linke Tour? Ich bin im Zimmer deiner Schwester, ich ficke nicht, ich bin am Uhr. Auf die linke Tour, auf die, auf die linke Tour. Jetzt wird ins Gesicht geputzt, zieh mal an den Finger kurz. Auf die linke wir sind Nowitzki Born. Auf die linke Tour, auf die, auf die linke Tour. Jedes Mal, wenn ich über die Straße lauf, sagen die Bitches, sag mal, du siehst sympathisch aus, denn ich habe Style und dein Schwanz wie ein Gartenschlauch. Ich komm auf die Bühne und sie schreien alle, Jam, Jam, Jam, Jam. Ey, was los? Ich wohne ein Haus weiter, ich höre hier Party, Marty, Gestöhne und so. Wie, ich bin nicht dabei. Kommt ihr mir jetzt auf die linke Tour oder was? Nein, komm, kein Skandal. Komm, Mann. Komm. die heißen euch willkommen. Summer Jam, Casey Rebel, fick die Welt, Kim Jong, Lippen an den Dick, ich habe die Killerbande mit und krieg erst einen Preis, wenn es den Bazillenbambi gibt. Und steht dein Bodyguard im Weg, kriegst dir mein Bodyglas ins Face. Meine Brüder hauen mit drauf, das nenn ich Solidarität. Du verstehst die Leute nicht, die sagen, Jam ist der King. Das ist wie wenn du dir einen wichsen lässt, du steckst da nicht drin. Rudi! Und wenn meine Faust den Höcker deiner Nase streicht, machst du gleich deinen Körper in den Gartenteich. Summer Jam, der böse Wicht denn ich hab nur Angst vor Gott und dem Finanz. Sam, wir sind Uli Hoeneß Rich. Du Spinner, hab keine Sorgen, ich bring dir deine Schwester heute noch heim. Oder, oder, oder Bruder, ich bring es dir morgen. Glaub mir, dein Geld steht schon bereit. Super, super, super, super, dein Dress ist so Porno. Oder ist dein Hemd nur aus Türkei? Aber, aber, aber Tupac, er wird schon ermordet. Guck nur, die Linken bringen ins weit. Hallo, Schatz. Und? Freust du dich, uns zu sehen? Ich bin im Zimmer deiner Schwester, ich ficke nicht, ich bin am Amur. Auf die Hinkeltour, auf die Kommst du auf die linke, du, ja? Ich bin im Zimmer deiner Schwester, ich wicke nicht, ich bin finger nur. Auf die linke Tour, auf die, auf die linke Tour. Jetzt wird ins Gesicht geboten, zieh mal an den Finger